ولن وين وين قضيناها راحت بغمضة عين يا محلى ذكراها ولن يملوي وين قضيناها تخدم أبوي لا شغل شغل كذلك يا أموت فيها وين ايامنا وين وين قضيناها راحت بغمضة عين يا محلى ذكراها أقصى يا نور العين ياسين يا مرسيها سفينة الجهاد Pitan svoju braću koja su nam, kažem, donijela akidu ehli sunneta wal jamaata. Jer mi ovdje imamo ne medhevske probleme, mi ovdje imamo probleme akajske prirode. Pitam svoju braću, ko su talibani? Pojavili se talibani, nose bijele i crne turbane, uzimaju teritoriju po teritoriju, narod se raduje, kažu, postavljaju šarijat. Pitam braću, ko su ti ljudi? Kaže, ne znamo, vrijeme će ih pokazati. يا محلى ذكراها وين ايامنا وين وين قضينا Kažu, i to je od adla, da čovjek nikoga neće sti pred Allahom tabarake wa ta'ala I zato su selefi govorili Nahtazuhu ala l'hajri wala nuzeki ala Allahi ahada. Mi računamo jednako je da je on na hajru. A nikoga ne čistimo Allah se te bareše wa ta'ala. abki ala lahba dami ala الخدين والله يا أصحاب I vidimo kasnije, stvarno je vrijeme pokazalo. I vidimo danas da je vrijeme pokaziva. Pored toga što se svakome uzima i oduzima, samo neko sa ali je sada tu od Prije toga, šta je bilo? Na tim prostorima, draga moja braćo, iz kojih će se pojaviti velike hajrovi, već hajrovi postoje jer Mehdija i njegova vojska će se otuda pojaviti. I neće im lagahan put do Mekke biti. I ovo je samo uvertira veliki događaj. Ja mahla bi karaha ima sedam pokreta. Svi na sva usta govore da hoće islam. Međutim, na pozorici islama vidimo pljačkanje, vidimo znači nadretanje ko će glavni bit, čija će se pikati, ko će glavnu riječ voditi.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 الله تعالى وبركاته da se ne bojim, braćo, da ću probuditi velike emocije, prvo bi se volio lijepo isplata. 97. godine pitam ja svoju braću Arape, koji su, draga moja braćo, poslije Allaha tabareke wa ta'ala, najzaslužniji za pojavu ovoga menheđa na ovim prostorima. Pa molim Allaha tabareke wa ta'ala da Allah žele šanuhu one koji su skončali na ome putu, počasti šerijskom nagradom, one koji su ostali da budu stabilni, da ništa ne mijenjaju. Tako je Allah Đelešanu opisao minan mu'minina rižalu sadaku ma'ahadullahi ali. Tako je Allah opisao mu'mine koji su pod ugovorom sa Allahom tabareke wa ta'ala minhum men qada nahdavu minhum men jantadir ima i koji su završili svoju karijeru zapečetili šehadetom ومنهم من ينتظر إما أني كويسو أستلي نبوزر لسي وما بدلوا i ništa ne mijenjaju. Pitam svoju braću koja su nam, kažem, donijela akidu ahli sunneta wal džamaata. Jer mi ovdje imamo ne medhevske probleme. Mi ovdje imamo probleme akajske prirode. Pitam svoju braću, ko su talibani? Pojavili se talibani, nose bijele i crne turbane, uzimaju teritoriju po teritoriju, narod se raduje, kažu, spostavljaju šarijat. Pitam braću, ko su ti ljudi? Kaže, ne znamo, vrijeme će ih pokazati. Pa gdje ste vi to bili? kad ne znate ko su ti ljudi. U Bosni koga god pitaš odnačije ko je bila, pa to ona što je to lupio, tako. Znaju ljudi. Ili onaj što je vakav nakav. Kažu, i to je od adla na čovjek. Nikoga neće čestiti pred Allahom tabarake wa ta'ala. I zato su selefi govorili, nahsebuhu ala l'hajri wala nuzeki ala Allahi ahada. Mi računamo jednako je da on na hajru. A nikoga ne pred Allahom te wa ta'ala. Nije pohvalno za čoveka reći dobar je on, 100% je dobar. On je 100% u redu. Tako trebamo reći mi ga smatramo da je na hajru. A nikoga ne pred Allahom te wa ta'ala. Ko su ti ljudi, kaže, vrijeme će ih pokazati. I vidimo kasnije, stvarno je vrijeme pokazalo. I vidimo danas da je vrijeme pokaziva. Pored toga što se svakome uzima i oduzima, samo ne poslaniku, ali i tu od sena. Prije toga, šta je bilo? Na tim prostorima, draga moja braćo, iz kojih će se pojaviti velike hajrovi, već hajrovi postoje. jer Mehdija i njegova vojska će se otuda pojaviti. I neće im lagahan put do Mekke biti. I ovo je samo uvertira velikih događaja. Ima sedam pokreta. Svi na sva usta govore da hoće islam. Međutim, na pozornici islama vidimo pljačkanje, vidimo Znači, nadvrtanje, ko će glavniji biti, čija će se pikat, ko će glavnu riječ voditi. Pa je Allah dao iz ljubavi prema tom narodu i žrtve koju su podnijeli, dao da se i svi ti pokreta izađe kajmak. I ljudi kažu ovako više ne ide. Pa vidimo hajde be pala Allahu Đalešanu, a možda smo mnogi i mi davno nekada posle 11. septembra talibanima kladjali ženazu sa četiri tekbira. Ali amerikanci sada kažu drugačije. Kažu, jer znaju da jedino što može muđahidu otupiti njegovu ošlicu, to je dunjaluki žene. Nije džaba kazao poslanik ali salatu salam. U hadisu koga bilježi nam iz Buhari, kaže vattaku dunja, vattaku nisa. Fa inna evvala fitnetin li beni Israil kanetin nisa. Bojte se dunjaluka. Ovo ljudi nisu bukvalno shvatili. Pa vidiš čovjeka, rudar, ode po zemlju kilometre. Kažu, oronula se jama, umro. Nije se bukvalno prepozunjavka. Samo ga grabi i vuče sebi. Pada s mostova, ode autom u pravarije, sve to dunjaluk. Traktor mu polomio i zubače i noge i ruke. Nije se trepao svi mašinerija, To je kada je u pogledu dunjavnika. A kada je u pogledu žena, bukvalno svatio. Bojte se žena i ljudi stvarno da nas vidimo da su bukvalno to svatili. I vidiš uglavnom dinije otvaraju vrata, dinije sotravnih poslova u kući, one su gazda. I to je bukvalno shvaćeno. I uglavnom šta god sa bratom dogovoriš, morat će predsjednik vlade to da odobriti ili ministar unutrašnjih poslova. Ali hoću da kažem, ove dvije stvari, dunija i žene, su opasno za muđahida na Allahovom putu. Pa Amerikanci sada pričaju kako je, a možda je to istina, jer mazlomu, draga moja braća, kad se čini zulom, Allah će ga kad tad uzvisiti, a zalima poniziti. Pogledajte u Americi, bore se tamo da zaustave one vulkane i ostalo i poplave. Ne mogu dohakati ljudima za koje ja tvrdim da nemaju papuće na par talibanima. A kamo li da ima viziju gdje će on konačiti? Kad će u rahatku ko moći pušku očistiti? Nema u njega za doći novo oružje da ga ne osmije. I nosi tu rusak u kome ima čitav Amerikanac pakovan. Živi nosi mrtvog da ga pojesti. Pa je Allah Đelešanu pomogao te ljude i vidimo mi tu pomoć. Ovo braću trebamo mi muslimani moramo uzimati ibrat. I zato odmah na početku kažem svoje braći, a prvo sebi, Ako budemo iskreni i budemo ispravni, pomoće nam Allah Želešanuhu, bez obzira što nas mnogi osobni nasjedili. Ne mogu se džaba umarati. Ne mogu džaba prašinu dizati. Ovo je maraton. Ako ne smijemo ili ako ne znamo ili ako nećemo za ovo biti spremni i svoj metak i svoj život položiti. Ako imadnemo ova dva šarta, draga moja braćo, nemojte se sikirat nimalo. Možda ćemo mi samo biti temelj. Dječak je u storiju zboruć ubijen, ali je živno hajr poslije njegove smrti. Ubijen je Abdullah Azzam, rahmetullahi alaih, ali on je posadio baštu odvažni ponosni ljudi koji neće sa Amerikancom nikako da pregovara. A kad gledamo razumom, ima potrebe. Sad da mu kaže, osam dana, nemojte nas gađati. Da malo se okupamo, da dođemo sebi. A kamo je šta drugo? Nego je samo ima nasru, ima šehade. Ili pobjeda, ili šehade koja još neća pobjeda na kvadrat. I zbog toga, draga moja braćo, i ovi naši posnovi, i ove naše zamisli, ako ne budu istine i ispravne, džaba se umaramo. A samo jedan život imamo, za koga treba poručiti račun. Pitali su Malika, zašto pišeš mu vetu kada 200 mu veta već napisano ima? Nije rekao, stvaru li ane riječ nema potrebe nego je rekao ma kana lillahi ta huwa baqi ono što bude Allaha radi to će ostati pa niko ne kaže čija je mu vrsta gdje oni 199 da nije samo zabilježeno ostala je samo Malikova Na stotine ljudi je do sada završilo u Medini. Ali je šeheh Jusuf Rahimahullah ušao u historiju kao nosioc i branitelj sunneta na ovim prostorima, a drugi se moraju dokazati. Zar nije tako? Hajmo ga pokušati zaboraviti. Jer kaže i šehol islam i lutajmije, ahlu sunneti ja išuna wa ja iše zikruhum, wa ahlu bid'ati ja mutuna wa ja muta zikruhum. Nosioci sunneta žive i živi sjećanje na njih a nosio si novotarija. Gledam danas novotare, zadužili Buharije, fino mašala, ne bili ostali novotarije. Ali usmrniše duhanom da auta, šta će onda biti kad je ukuće svoje u necu? I onda će na kraju ponovo biti priča illa narrahim Allah, osim kome sallah smilije, dok nije Buharije prevedena, nije bilo nereda u džamijama. Niko nije znao da treba Amin na glas i dizanje ruku na namaz, jer je podvukao šehol Buhari sa svojim poglavljima. Ovi će se potruda objašnjavaju note. ali više, gotovo je, zakasili su. Karavana Hajra je probila na sve krajeve svijeta. Draga moja braćo, to gotovo vi ovdje. Sjećate se jedne rečenice našeg jednog uvaženog daje, je koji je kazao dava sunneta sa proširila dijelom Bosne. To je bilo odavde do travnika preko preko Mehurića i Guće gore. To je bila da'va sunneta. Pa je ta da'va sunneta baš tamo gdje smo bili najjači dobro uvehla. I zato budite vi وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ وَعِدَّةٍ الْمُتَّقِينَ Požurite vi <clears throat> oprostu gospodara vašega i džennetu, čija je širina, a o drugim nećemo sada pričati, koliko je između nebesa i zemlje, pripremljena, u gas telefon, pripremljena za onoga, za one koji su bogobojazni. Telefon znači koji zazvuni odmah ga takujte na Allahom put. To je iskup za svako naše cijelo budućnost. Ne traži se 700 deva kao što je Osman dao, da ćeš taj srljevi telefon koji više ne vrijedi 20 eura. I opet ako ne budeš iskren, Allah neće prijemiti. A nešto mora sultan vrata ako ne može Koran. Mi ti kažemo budi bogobojazan, ti zaboravio na bogobojaznost, moramo sultanom riješiti naše probleme, u protivnom ne možemo dalje. Zato kažem, ovoj svojoj lijepoj braći. I zato kažem, nisam žada rekao da bi se volio dobro večeras isplakat, a tek onda o drugim stvarima govorim. Ali nije vreme plakanju, osim u namazu i kada čovjek bude sam, jer tada si je siguran, inšala da nije rija i ostalo. Ali, braćo, draga moja, budimo mi, oni koji će popraviti ono što su ljudi zadrljali, i nemoj da ponavljamo nove greške, jer će opet neko morati iz početka. Budimo i mi kao što su naša braća talibani, koji su vidjeli da su drugi pogrešili, pa oni, oni ne prave te iste greške. Ali će morati opet neko drugi doći, tako do kijameta, da i nas ispreda i druge, i treće, i pete, i desete. Zato, moja braća, podlačim iskrenost podlačim stranost, podlačim bratstvo, bez toga ne možemo dalje. Danas vidimo kod ljudi da ne znaju šta znači bratstvo. A kažu da su pametni da imaju napisveno. Mnogi. Pa čovjek kada bi izašao iz vina, trebamo mu dati osmije pa reći jesi ti svjestan ljudino ili ludino, šta si uradio. Hodi vamo da kažem koliko si već offside napravio. Ali vidimo da ljudi ne znaju dobro razumjeti ono što ima u čitabima, a kamo li to u svojoj praksi promijenuti. A mi imamo pravo da zanjerimo jer smo doživjeli pravo obrastvo bratstvo kada nije mogao jedan vojnik da jede iz jednog tanjira. Moram su dvojca i tu da pokažu bratstvo. Da se odgojiš, da tvoj brat ima pola tanjira koji nije zabilježen. Da preko veđe ne prelaziš. Pa da onda nećeš na sjedinu ostariti. Pa da on neće onda biti gladan i žedan. I potreban i oženjen. Neko će kazat, pa ti je to nama nudiš, što nas nisi poženio, pa nisam ja vraćao država. Ali kogod ne nađe u svojoj čarši, išao od vrata do vrata, puno meni ja što želim za lavu pomoć. A nemoj preskakat. Nemoj preskakat. Od vrata do vrata, traži sebi odakle ti može vruć krompir doći kući. Nađi sebi blizu puncu koja će svaki dan probleme pravi. Nek je živo, nek je živahno, pokuć. Ali ako ne nađe s bujnom, oželit ćemo te uz Allahu pomoć. Pa budimo mi, draga moja braća, u budućnosti oni koji brinemo svakom bratu. Ali ako ne budemo se svaki dan postrojavali pet puta u džami, u mesiđidu, Jer je jače mišljenje da je namaz u džematu fakt sam kao što je namaz. I zato imamo jasne dokaze koji su ne, nedvosmisleni. Što bi poslanik ali salatu wasalam opterećavao drugog mujezina Abdullah ibn Mektuma i mučio se sa njim da mu svaki dan mora izbacati na saba namaz. Zano nije poslan kao milost svim svjetovima. Što bi išao palc ljudne po duhu kuće tamo kad je on postan kao milost svih svjetovima, svjeta ljudi natravni kuće, da im poslanik milost ide po palu kuće, pa što to ima? Kakva je to onda vjera? Ali to je djelo zbog koga se ubija insan, proglašava nevjednikoga postani na nas. A put ostavljanja namaza potpuno je ostavljanje ženata. I zato aj aj to suri Marijan وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا مفسر nikako ne postavili pitanje da će čovjek ostaviti namaz. Nego se kaže وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة أضاع znači odgađati, dovoditi upitnim, nema skrušenosti tome dalje. A šta će razvas? Šahavat, svjetsko prvenstvo prati da vidi dok su Srbi došli. Jer moguće su slabe već ispale. I tako dalje, i tako dalje. I zato, draga moja braćo, moramo oživjeti namaz u džematu i sa njim ćemo uz Allahu pomoć. Onda zatretati šelme imali skrušenosti je li nama ostavio traga na nas i na nas će nam riješiti uz Allahu pomoć sve ostale, ostale probleme. Ovo je samo uvod u ono što hoću da kažem. Pred nama je, draga moja braćo, zadnji ajet Sude Alibran. Koji je odgovor kako dalje? Koji je rješenje šta treba u ovome vremenu da uradimo? Koji su to naši prioriteti? Sve nam je Allah Želešanu ukazao u svojoj knjizi. I ovo je knjiga koja odgovara na sva pitanje. Na farotna fil kitab min šeik. Ništa u Kur'anu nije izostalo da je objašeno. Sada naučnjaci dokazuju da horos kada kukuriše i pjeva da vidite nekakve svjetlosne zrake. Od čega su meleci? Od nura. A da madera sukuči se džaba ga uzmi neće i nazad. Vidi vatrosne zrake, jel? vidi vatru, ne ide se nikome u vatru, vidi žine. I ne samo za se ono kopa, nego on kada počne da riče, to je nepodošljivo. Kad smo to mi znali muslimani? I zato je ovo napredna vjera. Ovo je vjera iznog sina, nije medicina. Ovo je vjera od koje sve počini. Samo je treba uzeti onako kako treba, i prvoj raci da nema potrebe da zakazivamo skupštine, da zakazivamo sjednice gdje ćemo razmatrati neki 20 tačaka, a nigde nema hvala Allahu, a hvala Rasul. Sjedamo i razmatramo jasne dokaze. Treba li piti ili ne treba piti? Bitno je, kaže, da on, bitno je da on sposoba ne mora svaki namaz kaljati. Nama kada trebaju sposobni ljudi, a psihijatri ovi koji su najviše oboljeli i koji su, Allah najbolje zna, savremeni sihrbazi, oni kada im dođe čovjek koji je oborio iz naših redova, kaže, da ti si ona najžešća truja, puno se klanjao i postio pa pobudalio. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, Pa brat kaže, dobro, eto, hajde uzmemo da sam ja budala, ali dajte vi mene potvrte, ste vi pametni. Vi se tresete kod Fenderija. Vi ste nervozni. Vi ne znate ništa drugo nego ko u gozu najčilo, samo ubacirat čumor, još više popaljivat. I davati, znači, one drugiraške inekcije i tablete koje konja obaraju. I onda samo jezikom i šarata govoriti, ajmo ga dokraćiti. Pa lako je konja uzeti i za zasljede ga napasti. Ali te rješenje, rješenje je u islamu, jer nema rješenja za dušu i tijelo, osim u islamu. Riječ je Allaha tabareke wa ta'ala, Ja ejuha alladina amanu, usbiru, wa sabiru, wa rabiku, wa attaku Allahe la'allakum tuflihun puno zadataka. O vjednici, saburajte i nasaburavajte i budite u ribatu i bojte se Allaha Đalešanuhu da albekom tuflihom. Da bi bili uspješni, spašeni, pobjednici, uzmi kako hoćeš. Ovo je rješenje za našu budućnost. Moraš puno saburati moraš sakurati sada sa vjernicima koji drugačije doživljavaju tebe i tvoje ideje. Koji se nože s kumom. I hoće na svaki način da misliš njihovom glavom. I da braniš ono što oni brane. Ako u datom momentu nisi na njihovom stajalištu. Tri su vrste sabura kao što vam je poznato. Sabur na Allahovim naredama mora se pokoriti Allahu te bareke ve taala. Znaš kako? Apsolutno. Nema to da izbirati. Ovo hoću, ovo neću. Apsolutno. Moraš ostaviti Allahove zabrane kako? Marate, ali tako? Entehu. Potpuno ostaviti. Nema ostavljanje duhana, ono znaš, idem i smanjivam ja. Moraš to ostaviti. To je Islam tako odredio zato što se tako jedino može ostaviti. Nikako drugačije. Moraš imati sabod na Allahovim odredbama. Allah odredio da budeš iskušan na ovaj ili onaj način. Moraš se strpiti. Ne možeš ti kadar mijenjati. Ali znaj, da ovo sve što smo kazali ima možda i kod nevijenika. I nevijenici saburaju. I munafici saburaju, ha? Svoju bolest na rate drugima plasiraju. Ali oni za svoj sabur neće biti nagrađeni. A tebi je odmah naređena još jača doza da pojačaš al-Mosabara da nasaburavaš. Jer neki ljudi u datom momentu misle da će to tako proći. Misle da to ne može uzeti maha. Zajednica koja se zove islamska zajednica, kamo sreće da je islamska, kako treba, i da ne poziva ljude, aj vas bedi, i sad mori svi draći, i dovištima za koja nismo znali nikako. Sada svaka džanija ima dovište. Budi muško pa prođi pored trbeta pa nemoj šta ubaciti ili nemoj lilla ili fatiha proučiti. Pa će ti biti označeno ko dalje treba da ideš. Uglavnom, kroz vrata džamijska neš lako moći. Znači, moraš se strpiti na istini, na narezama, na ostavljene zadrane, na Allahovim odredbama, i moraš nasaburavati i drugi će pokušati svoju ideju instalirati. Ali pobjedit će oni koji budu imali mu sabaru, nasaburavali. Pa vidjeli ste u ratu. Pripucaš ti, pripucaš vla. Ne pobjegne odmah čisti planirao akciju. Nego tek kasnije on je saburo jadni pokušao da sabura i vidio da se ti Musabir, da ti nas saburavaš. Pa on na kraju, ako je šta uspio zuba da popi, odnio je. Znači, pobjedit će onaj koji ustrajava i zato su poslanici, ali i sratu od sara Međma'in, imali jedan poseban sabr koji se sabro zvao sabrun dženiru. A to je u prevodu, znači, lijepi sabr. Nikoga, nikome se ne želim sve Allahu Đalešanu. Znao je Jusuf, ali se ratu o sram, objavom da mu se radi o glavi ili bacanju bunaru. Znali su i drugi poslanici šta im se sprema Allahovom dozvolom. Mnogi. Ali se oni nikome nisu žalili sve na Allahu Tebareke u Ta'ala. To je posebna vrsta sabora da se čovjek znači strpi, a da se na njemu operisanje bez anestezije, ali on ne kreći. Ne pišti, nego podnosi muški. Želeći zato samo Allahu te barake wa ta'ala pomoć. Warabi tu. I budite u ribatu. Ovo, draga moja, braćo, sve jedno drugo nadupunjava. Jer neki ljudi misle da je sabr sjesti u hladovinu i ništa ne raditi. Saburamo, kaže, neko će to drugi za nas smit kazati da se ne smije najva to sliči. Naša braća ne idu tamo da i badete, ali idu da prodaju onima koji tamo i badete. Pa haman ha. Haman izađe isto. Jer Kur'an kaže ola ta'awun al wa ta'awun al zirr wa taqwa wa la ta'awun al ism wa al Potpomažite se u dobročinstvu zbog bojasnosti, a nemojte se potpomagati u grešenju nekreteljstva. Ti njemu treba sadati knjigu, ti njemu trebaš sadati šaviju, ali kao što mu ne možeš u zahodu predavati, tako mu ne možeš ni ajvatosti predavati. Jer ga onda podržavaš u njegovom zlu. Dobio si mu tu mirisa da se on tu namiriše. Pa da dulje ostane. Da se usvrgio kad došao do tamo. I tako dalje, tako dalje. Pa neki ljudi kontaju treba saburati, pa neko će se drugi pobrinuti. Doće neki bosanski mediji koji će kazati ljudi stvarno, jeste vi Bogomiru, šta ste vi? I skoro jedan zvanični govori za neko dovište, kaže, ovo je specifično dovište. Neće, kaže, ni Srbi ni Hrvati nam dođu. Odnosno, kaže, mi bošnjaci nas slijedili od Bog mila, jedino kad mi dolazimo ovdje. Dragi Allah. Pogledajte vi takvi ubjeđenja. Kako će Allah, Želešanu, s takvim svatanjima dati ljudima da ničete u njemu radu? ili u njihovim tvrđavama i tako dalje i tako dalje. I zbog toga moramo pripaziti da shvatimo da ne bi sabor shvatili pogrešno. A pogotovo, draga moja braća, ribat na Allahom putu. Kada smo kod ribata na Allahom putu, najbolje je da poslušamo govor onoga koji ne govori po svome hiru. Jer poslani kada je sratio sram, kada je mobilizirao ljude i meni je drago večera što vidim braće iz različitih krajeva jeste to je trošak i odbajanje od imetka i od vremena ali nisam te poznao na toru boru a istamo će se morati odazvati muslimanima i na drugim bojnim poljima da pomogne znači muslimane ili ćeš na kraju zalipiti možda kao monatik ili sa ogrankom nifaka. Ne znaš. Jer traže poslanik ali sada tu osram. Ko se ne bude borio i ne bude svoje duši govorio, ti moraš izaći u borbu na Allahovom putu, pa umre u takvom halu, umrijeće sa ogrankom nifaka. Ne znaš ti. Plaće će da dotere i ti se nešto rasplakalo. Nešto se skupilo u životu, hajde, hajde. Na napravi se malo čeka. I zato kaže Abdullah ibn Mubarak, piše kasidu kako, kako je zabilježio Ibn Asakir u svom dijelu historije. Piše on Fudail ibn Iyadu, ja abid al-Haramain, haramein, لو la alimta أنك في ibadeti taladu. O pobožnjače dvaju harema, tad nije bilo klime, nije bilo oni ugođaja Ali je to sveto mjesto, sto hiljada puta nama zredni, jel tako? Pa mu ne kaže, o munafiku, ovaj, onaj, ne, ne, ne, ne. O, pobožnjače pa dvaju harema. Pokrao se Iyad, Fubeir ibn Iyad, i samo tuče između Mekije i Medine i Badesi. Kaže da nas vidiš. Svatio bi do kraja da je tvoj ibadet jednako od prilike igrati onda opisiva to što nije sada naša tema, kako izgledaju mužahidi na Allahom putu, njihovi koni, šta ni razlađuje, ni razlađuju kapi krvi, krv koja teče iz njihovih vratova, dok Fubeila razlađuje njegove suze i on je pobožan. Ali kaže, to se dvoje ne može spojiti. I zato Kur'an kaže, nikako ne jeste li u qa'idu na minu mu'minine. غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله في أموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما نيكاس نموكو بيتيستو أوني كوي راتو يوني كوي سيدي ولا هات لكو سينيكو تساد نديرا أو راتو سواكي مومنا تنزنا شوشي فوغلاوي فولوغما Zaboravio si šta je večeras na programu u Hasan Tatarovoj kuhini, šta ćeš večeras dok će svoj krš na natrpat. I onda ustaneš na saba, ne znaš koji je svijet, ako ustaneš. I zato, draga moja braćo, najbolje je kada je pogled ribalpa, da čujemo riječi poslanika, ali se razu u stran, koji je dobrio ljude, samo džennet ljudi, tako i ne braćo. Ali kažem, nije odloš od, od gore ga ponekad ljude stimulisati. Tako i treba kad smo doživjeli da ljudi jednoj čapši ne mogu nikako doći na predavanje. Sa hantom ili arm. Zalijepili se za zemlju. A to je ajet koji govori o džihadu, ne o predavanju. Možete pogrešno da tumačimo vjeru. Ja i hrvazina amenu malekom. O vjernici šta vam se to desilo? I da kile lekom in firu fi sabiru Allahi sa haltom ila l-ard. A rabitom bil hayati dunja min al-akhirah. O vjednici, šta vam se to desilo? Šta vam se to dešava? Zašto ste se zalijepili za zemlju? Kolik mizal? Jer vam to dunjalu postao zražio da hirata? Onda Kur'an ne kaže, hajde malo plavu došli se. Hajde se malo, počnite malo. Infiru, illa tenfiru, ju'azibkumullah. Ako ne istrčite, odmah je postrojavanje za biskup. Ju'azibkumullah. I Allah će vas kazniti. I zamijeniti vas drugim narodom. Nema kod Allaha tabarak evo ta'ala sa Allahom vjerom nema igre. Allah je milost tim, ali prema onima koji traže milost u najvećim ibadetima. Pa poslušajte riječi poslanika, ali salatu wasalam, samo ćemo nekoliko rivajeta. Prvi rivajet je kod Bukhari, rahimahullah, od Sehra bin Sa'da, السعدي رضي الله تعالى عنهما أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها Kaže, ribat jedan dan na Allahovom putu je bolji od Dunjaluka i sve što ima na Dunjaluku. Ribatu je umin. Ribat nije az ribat. Nije određen ribat. Znači, bilo kakve pripravnosti korisno je za umet da budeš. Pa na kraju krajeva na bilo kojem mjestu da budeš tim nije to. Je Jeumin, isto tako neodređen član. Ne moraš petkom baš u tribatu. Pa da bimo nagrodu, jel tako? Ili baš da to bude ponedeljak. Bilo koji dan ti kažeš idem da budem morabit na Allahom putu. Hajdu leke mine dunja vona alija. To ti je bolje. Mine dunja je, dunja je došlo odrežiš sad. Znači sav dunjalu. I ne samo dunjalu ova ovo, ovo što, je, što je na površini zemlje. Vona alija. I sve što je igore i dole. Sve što je vezano za dunjalu, to je, od čega je to, šta je bolje od toga, samo jedan, jedan dan. Ovo je zabilježio Buharija, breću. Nije Bilal Bosni, pa da kaže, dobro, to si nam ovo vrijeme, sad kome ti govoriš. Nisi baš dobar, ali eto, ovo je da zabilježilo El Buhari, za koga se Ehli Sunne slaže, osim šija, oni ne priznaju imamo Buharija. A nakon toga odmari rajer kod njegovog učenika, muslima, koji je ostao dostojan svom šehu. Kada su mnogi ostavili šejha, lažući i petljajući kako je šejh rekao da je Kur'an stvoren. Mene skoro pitaju ljudi ako nije uvredljivo da te nešto upitamo, da kupujem. Je li istina da je Bilal Bosnić pošao u tekfir? Ako jeste, ja kafirim svakoga koga je Allah pričafirio i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa jeste što eh, eh, eh, podrazumijeva pa a, to je ono kad jednostavno ljudi samo slušaju qila wa qal wa kathratu su'al rekla kazala i puno zapitkivanja a poslanik alejhi salatu ve selam kaže dovoljno je čovjeku laži samo da prenosi sve što čuje. Šta ovo znači, draga moja braća? Ti ne govoriš po objavi ti ne govoriš po objavi, to jeste ne objavljuje se više. Znači, samo se Kur'an i Sunnet može prenijeti bez odašišta. Ništa se drugo ljudski govor ne može prenijeti da nešto ne dodaš. I na kraju krajeva nekada i dozvano dodati da to lijepo upakuješ. Ali Kur'an i Sunnet ne smiješ ni dodati, ni oduzeti. Pa ti čuješ jednu priču dok ona dođe do nizdosno i uzdosno, šta ćete sve tu još? Zatrožniš u jednom cijelu, dođe i porađa se na drugom cijelu, šta ćeš ti nama roditi? Samo Allah te barek evo tada zna. Malo ćeš djece, pošto si sada ušao u engleski ili slovenski ili kineski medhed, jedno i plafonio dvoje, ali ćeš nam roditi nove neke smutne i belaje ako se toga ne sačuvaš pa se imam i muslim sačuvao toga i odmah je njegov sahihu muslim posle sahihu Bukhari. Od Selmana radijallahu ta'ala anhu se prinosi da je poslanik sallallahu alaihi ve selleme rekao Ribatu jeumin u lejle hajru min sijamin šehr u qijamihi kaže riba jedan dan ili noć bolje od mjesec dana posta I klanjanja u qiyamihi, znači obaviti sve ono od qiyama što se može obaviti od, u tom mjesecu. Bolje je znači jedan izlazak, jedan, jedan noć ili jedan dan provesti u ribatu na Allahom tebareke wa ta'ala putu. Dalje nastavlja hadis pa kaže poslanik alaih salatu wasalam وإن مات جرى عليه عمل الذي كان يعمل iako umre taj murabit džera jeđri teče mu nagrada sve ono što je radio. Kladio ti osam rekata, ne taravije, nego duha namaza. I umro na ovome putu, kao morabiš, sad teče dalje, svaki dan ti klanjaš osam rekata, tako se bileži. Kao što je čovjek koji je musafir, kada je musafir krati namaz, a postavlja na file u globalu, <clears throat> osim neki. Ali u teče je namjela kao da je to sve obavio, jer se vraća na njegov aslu ono što je radio kod svoje, kod svoje kuće. Tad je nastavlja poslanik, ali sad sam ovo sve kod muslima, vođe, ali i risku. I bit će nagrađen za svoj risku. Znači sve što je podijelio, sve što je učinio na hajdu, sve će zato biti nagrađen u amine el-fattan, i bit će sačuvan od dvije vrste velike iskušenja, a kod tumača je da je to iskušenje kabura i iskušenje sudnjega dana. Što pojašnjava sljedeći hadis koji je kod imama Ahmeda bi se nebi Hasan sa dobrim lance prenosila sa an Ebi Hureyre radijallahu ta'ala anhu kal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات مرابطا لقي فتنة القبر كو umre murabitan luqija qiblatal kubile, kako je rekao poslanik alaih sallatu wasalam, vukije fitnet al kabr, bit će sačuvan od iskušenja u kaburu. U emine min fezel ekber i bit će sačuvan od tog strašnog zvuka, to jeste gdje zvuk na sudnjeme danu. Znači bit će sačuvan iskušenja na sudnjeme danu. U agubije alaihi variha bi rizki min al dženne i bit će namirisan jednim posebnim dženneskim mirisom wa kutibe lehu ađu al murabiti ila i dobit će nagradu murabita do sudnjega dana. Znači, umro si danas, a možda do sudnjega dana još stotine godina, tebi teče nagrada do sudnjega, do sudnjega dana. Zašto, draga moja, braća, murabit? Zato što je to između ostalog u prevodu čovjek koji je društveno koristan. Koji ne dozvoljava da ga nešto iznenadi. Evo ovdje bošnjaci, 11 puta i dva, koji ne zna da se opere posle male, a kamoli velike nužde. Koji nije obratno. Ne zna ni posle jedne ni posle druge kod ovih bošnjaka, sad posle male, kažeš drugim ljudima koji klanjaju čovječe, ti džaba klanjaš, ti si da izbineš mokar, da ne kažem bukvalno, jer se ponašaš, oponašaš često mnoge životinje kako to rade, i to hađa objašnjavamo ljudima, ali vidiš im kako mijenjaju njihovi mihrani, mihrani boje u nekim medini, ne znaju ljudi da jedna kap mokraće kvari njegov, po, kvari njegov abdest. I normalno, pošto je abdest šat za namaz, kvari i njegov, i njegov namaz. I je nadmest genocida od ljudi koji ko dulje iz dura da se ne kupa, ta je pobožni. Počinio je genocid jedan puta na godinu. Zbog čega? Zato što ne smije musliman nikada da zaspe, a komšija gladan, a kamo i da zaste? a dodih oštri kamhu i priprema ova ili onaj vlas. I ponosno se slika u abazu kako drži nož u ustima i kaže ponovo nož, žica, srebrnica i tako dalje i tako dalje. A možemo i kazati ribac je biti društveno koristan. Priskočiti muslimanu u svakoj situaciji. Kupi sjeno. Treleti mu pa mu da mu ne pokisne. Jer on je hamar ha bolje da je gotovo kupio kad sve začuna. Još ako mu pokisne, ni da ukre nije dostio. Budi društveno koristan. Nemoj se paralizirati ili biti parazit nemoj biti rom, berit će se u ranom ustajanju, ko kaže poslanik ali salatu wasalam, burike fi ummeti, fi bukuriha, berit će moga ummeta u ranom ranjenju. Što da dvane su radi što su radio? Posle toga se samo uklapaš u namaze i eto ti mraka. Pa je mu znači onaj koji, koga ljudi imaju koristi. Znači ima dunjalučku nagradu A pogledajte šta nam nudi Allah tabareke wa ta'ala na onome svijetu. Dalje kaže poslanik kada je salatu usl. hadis je kod Ahmeda sa dobrim lance prenosilaca od Rejhane radijallahu ta'ala anhu kaže hurimen naru, hurimet naru ala ajnin demi'at au beket min hašjet illa sačuvano je ili zabranjeno je oko ono koje je zaplakalo i straha pred Allahom te bareke u ta'ala zabranjeno je znači to oko vatri wa hurdimat in naru ala aynin sahra fi sabilillah i zabranjeno je vatri da peče oko koje je bilo budno na Allahovom te bareke u ta'ala putu dok svi hrču i misle da u tome će što bude spavati drugi bodre i budu budni na Allahom te barek o ta'ala putu, pa će sati zaraditi nagradu da i neće pržiti džahennemska vatra. I ne samo to, draga moje braću. Kao kaže poslanik kada je sratu o sram, a evo hadisa kod Malika, u njegovoj muvesti i kod Nešaije i Ahmeda, sa ispravnim lance preosilaca, kaže, hoćete li da vas obavijestim onome što voli Allah Želešanu i što će obrisati vaše postupke i podići vaše deređe kod Allaha Želešanu iz Babul Vodu, znači upotpunjavanje abdesta i puno lokesretul hapa ili al mesađir, puno koraka do mesđida, on te varu salati ba'da salat, i čekanje namaza do namaza, fa dalikum ribab, fa dalikum ribab, to vam je ribat, to vam je ribat, to vam je ribat. Ko je rekao ovo poslanik, ali salatu wasalam? Znači da dođeš u mesiđi i kažeš idem ja danas da budem ono što se u prevodu danas kaže da ja budem danas zadužen za nešto ili na ovaj nudirni izraz dežurni. Idem ja da budem danas dežurni u mesiđu. To u našem riječivu znači idem ja da budem u radi u mesiđidu. Znači od sabaha do jacije ostajem s tim nijetom. Iščekiram namaze, iščekiram svoju braću. Ne mora svaku noć biti ono što sam ja malo prijeo. Može nekada biti i jeftinije nešto, Allah da vas nagradi. Ali niste ništa novo uradili, Ibrahim Ali je svojim gostima i tele zaklo ali Allah da vas nagradi ko nije zahvalan na orahu, nije ni na tovaru. Ali znači sam ribat u džami, iščekivanje namaza je ribat na Allahom putu. A zamislite, draga moja, da će onda biti na Galici, biti na pisanoj jeliki, biti na Jahorini, biti na Romaniji gdje oni hrokte tamo, ili biti na drugim mjestima, biti budan, priča mi moj did rahmetli da su davno nekada išli da koste vlasima, ali su morali džematile da idu. I klanjali su džematile, ali nisu smili da spavaju džematile. Spavali su naštavano. I to na visini, da ne bi se četa moglo privući, i bila je noćna straža i smjena. Svako dva sata novih stražar, Došao si kod njega da radiš, da zaradiš, ali ne da zaradiš nos preko grkljena. Jer su tada tumačili Elva Raul Bara naši didovi kako? Kaže, s jednim lahom kao piješ, a na drugom sjediš. Šta ti misli ovaj što sjediš, on u užak? Tako ti misli ovaj što sa njim kao piješ. Ovo su kopilac A židov je još gori od toga. Kaže poslanik Ali Sratu Osram, nikada se neće odvojiti židov sa muslimanom, a da kaže, ne kaže sam sebi, e da ga mogu zakljati. E da se pruži prilika da ga zakolje. Pa nije džaba ova vjera zabranila nama da se mi nastanjujemo i kaže poslanik Ali Sratu Osram, kako je došlo kod Ebu Dauda sa ispravnim lancega prenosiraca, أنا بريء من المسلمين يقومون وراء ظهور المشركين يا سأدرش المسلمان koji žive bukvalno za leđima nevjednika, to je sa njima žive. Znači musliman fizički ne smije da bude blizu kjafira. A kamo onda psihički da kaže ovo je francuska trezura ili ovo je švedski sto, ovo je engleski moral i tako dalje, kad toga više kod nje nema. Oni sada smeće nama izlazi, jer se više ne može taj smrad podnijeti, pa da se malo rasperati, Allah da je uputi ili da je našim rukama kazni. Ovo su, draga moja braća, samo neki od detalja koja je nagrada za mu na Allahom te barek evo ta'ala put. Šta ovo još znači u našem prijevodu svakodnevnosti? draga moja braća, vidimo da polako kola odeše mi za stranu. Vidimo da ovaj naš narod je izgubio kompas, a i mi se povodimo za njima često. Pa je ribacu na ovome putu za lohu pomoć, da mi osjetimo da smo kao jedno srce u jednom tijelu. Moramo se kao da se odgajamo, da budemo pogobojazni i sad računamo i gledamo koga ćemo sve to vjeru uzmati. Sad dolazi do izražaja. Jer kažu u sebe Uzdolu min men tako do dinekum. Kaže, inne hadan amr din, tamzolu min men tako do dinekum. Ovo je vjera. Ovo je prava stvar. Pa dobro pogledajte od koga ćete uznati vjeru. Al mar'u ala dini halili, da bi jedan ahadakum meju halif, kama kao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, čovjek je na vjeri da prijatelja i neka dobro pogleda od koga uzma vjeru. Zašto je naš narod ovako ovakvom Pa zaveli oni koji su danas dobili Buharije pred ovim centrom gore. Nije došao kinez da i rodio najvetovcu ili uveo servide, četrešence i ostale. Drži ga dok je u žalosti. Tjera postala, znači sva za pare. I ti sad hoćeš da, da se vape, kažu oni ko vas financira. Pa sam naišao pri jedne skupine i kažu, jedi viću 700 maraka se uzma za gradu, a jedi viću 500, a ja kažem, lažite jednako jednako različno privjerte se, ili vište svi 500, ili vište svi 700. A šejh Jusuf Rahimahullah je govorio, nama braći, kogod bude htio da odloži bradu, mi otkupljujemo brade. I to nastavljamo braća dalje. Kogod bude primjetiti, primjetite nekoga da hoće da se okani brade, mi otkupljujemo brade. Zavešćemo se tačno tamo i daćemo ti Marku ili Buna je, nije ona skuplja, Kačemo ti Marko za tvoju bradu i ostavit ćemo se u arhivi da jednoga dana znamo da je bilo pradati ljudi na ovim prostorima da se ne dešava ponovo. Vidite dedo koji smrtovan sam u viri žepa i kaže si naš čovjek. Sad ne znaš šta on misli, jel misli da si saromanije ili da si iz neke medine, ne znaš. Jer vidiš da je smrkao se kao da mu je sve poplavilo ili popalilo, pa kraj je ti naš čovjek. Tada druge generacije koje dođe, mi njima otvorimo arhive da kažemo ovo su bili zadati ljudi na ovim prostorima. A zatim kaže Kur'an, draga moja braćo, povite se Allaha, Đerdašanu. Ja sam sebi dao za pravo i pokrenuo jedan ciklus. Allah zna ako bude slobode govora i zdravlja veselja kad će završiti gdje čitam Kur'an i gdje god nađem riječ takva, da li u obliku imenice ili u obliku glagola, zastanem tu. I onda to pokušam razumjeti tako što gledam druge ajete, zašto baš na toj strani, šta su rekli mu festiri i držim hudbe na tu temu. Zato što, draga moja braća, danas šarijat je u knjigama, Allahov zakon je u knjigama ili provodi se po određenim čoškojima dunjavuka. <clears throat> Nema sultana. Ne može se braniti svojoj familiji kad dođu u da pokriju pupkove, a kamo šta drugo. Pa šta ti je ostalo ako ti potegneš vesku od 3 do 5 godina je za ženu, a kamo li onda ako tetično plesneš? ako presneš komšincu, to se može još iskomplicirati, pa te onda još optušti da se opasan po nacionalnu sigurnost, ko što je nas nazad Hamza. Što su ljudi, draga moja braćo, voli tog čovjeka i njemu slično? Pa nije naš za tebe Hamza neki učenja, Nisam ni ja ni peti ni deseti. Ali ljudi vole ponosnog čovjeka. Ljudi vole čovjeka koji je istin i ponosan. I niko nije u studiju pitao Ebu Hanzu, a što će ti ta dželabija, da ti nisi malo promašio ovo je područje šljive? Nije da to već. Znači, ako si ponosan sa svojom vjeru, onda se drugi zaborave pitati. Jedno se pitaju kad preko crvenog krećeš. I to mi je slično, ti im onda kažeš, ako ćeš već pisat kaznu, klanjaj sa mnom, jer me sačkajte ređamio. I onda oni kažu, ma ne moramo mi, mi ćemo zaboraviti kao se ništa nije. Srećemo našem glavnom da je to bila iluzija. Nisi onda prošao nikad. Zato, draga moja braćo, takvaluk, da nas postakne da budemo bogobojazni. Kao što su to bili selefi. Vi znate poznati hadis kod imama muslima, ono trojstvo kada su zapali u pećinu, i ona se stijena srušila. Sak se je prisjećao dobrih dijela. Onaj mladi se prisjetio da je bio zagrnio svoj rodin. Htio je da joj čast uzmi. Pa nije ona rekla, ja ste prijavit halifi, otiće ti glava. A on kaže, debo, ona šta ti je? Pa, ovo je sad brak. Kada ostaje odbiti tako dalje kao što se danas govori. Nego mu je rekla, boj se Allaha. I on je odmah ostavio na miru poslanik ali salatu wasalam ne kaže didu koji bi trebao po svaku se da se boji Allaha Đelešanu sa toga se vidi šefa niti kaže Hamzi koji je lovac u džahilijetu postoža u islamu ne kaže Hamzi ibn Velidu nego kaže Ibn Abbasu koji je dječak još nije sazrio počeo je da procvjetava ali nije sazrio još nije prodan. Kaže mu ja gulam, itak illaha hajfu makunit. O dječače, a nije puno ljudi. Boj se Allah, ti god budiš. Znači, odmah ubrizgava u njega straho poštovanje od Allaha te bareke u ta'ala. Pa i nama ne preostaje ništa drugo, dok ne ojačamo i ne budemo jaki, i imademo teritoriju, I dok ne budemo u snazi da nas Allah žele što počesti halifom, ne možemo otkinati ruke. A ovo je svačeno pobješno uglavnom kod našeg naroda. Ne otkida se ruka nego ono neko ukrade četvrtinu dinara pa, pa gore. I to ne ako je uzao puta ili zaboravio neko zaključati banku nego kada čovjek provali svjesno nešto što je bilo zaključano, zaštićeno pod video nadzorom, to bi je slično da bi danas razumjeli. Isto tako, drugi Allahove granice se ne izvršavaju osim zbog onoga što je hajr u tome. Pa nam ostaje takvaluk. A danas, draga moja braćo, kada kažeš čovjeku, boj se Allaha, vrijeđa ga. Kaže, boj se ti Allaha ko da si mu uvredio porodicu. A sebe ti dovoljno im je bilo da kaže neko, ljudi bojte se Allaha. I vanredno stanje. Nešto se desilo. Nešto se je desilo. Ome robna pada u nesvijest. A sahabi ne dolaze sebi. Samo kada se kaže boj Allaha. Pa to je odgoj. Duše koja kao što regao reaguje kada se Allah spomene srca od vjernika šta? Uveđene s kolubom, zatrepere. E tako se i srca odgojiti kada se kaže poj se Allaha, znači nešto je bilo. Nešto se je desilo. I da odmah kažeš, ja rab, iđalni minal mutaqin, gospodaru, daj da budem od Boga bojazni, a nikako da kažeš, ma ti ješ mi Pa Iblis, koji je burhistu onoga pobožnjaka, kako se navodi u Ibnu Kesirovom tumačenju tog ajeta iz Surel Hašr, kada ga je naveo, znači u ratama ga odradio, a on bio pobožnjak u pećini i doveo ga do širka i uveo ga u širk, onda mu je rekao, ene beri on mink ja se tebe odričem, šta ja sa tebe odradio, iđe sa mnom u džahennem, ide ja sad na ponovu na, nazad, drugi odračivam. Inni ahafu Allaha rabbal alemin. Ja se bojim Allaha, gospodara, svi svijetova. Ko je rekao? Iblis. Je to istina? Nije to istina. Zato što je on otac oholosti. Zato što je on onaj koji prkosti rasprava se sa Allahom Đelešanom ali on riječima govori da se boji Allaha Đelešanu. Pa zbog toga, draga moja braću, nije džaba Allah tabareke wa ta'ala nakon svi ovi rješenja koja su rješenja za nas vjernike, jer je rekao o vjernici, saburajte i nasaburavajte, budite pripravni, ne mora si bilo kakva situacija iznenadi. I zato je poslanik, ali salatu wa uvijek provjerava u safu koga mu nema. Na bojnom polju koga mu nema. Mi danas ne znamo imena jedni drugima. A kamo li da znamo te gobe i halove jedni drugi? Kako će Allah Đelešanu takvim ljudima dati prosperitet i pomoći? I zato nije džaba Kur'an nakon svega toga i nakon ribata Znači, ako ne budete bogobojazni, ko će te istrat, boga ti ne spavaš i ne hrčeš 12 sahata? Ko te to može mobilisati? Pa za nije dosta puta bilo na zemolišu napisano, kodi, ha, ne budi. Kodi, ne budi. Jer ljudi nisu bili bogobojazni. Njemu je bisto da ovo šeifi svojoj zadnjici prednici. Ali onaj koji je bogobojazan, on zna da je on sada na izvršavanju velikog emaneta. Pa znači ako bude bogobojaznosti, bit će ribata. Ako bude ribata, ne može ribat bez nasaburavanja. Drugi su ribati i oni nešto izviđaju. Šta to mi radimo i drugi peti, deseti. A sve to opet ne ide bez vjere. I sve je to povezano. Volim Allaha tabareke wa ta'ala da nam da sabura. I sabura na kvadrat i da nam da da budemo murabiti na Allahovom putu i da nam da takvaluka bez toga, to je regulator naše vjere u ovome vremenu i onda je la'alekum tuflehon. I onda smo uz Allahu pomoć uspješni. Onda smo pobjednici šta se god nakon svega ovoga desi, mi smo uz Allahu pomoć pobjednici. Pa ja ću kazati, kao što kaže jedan džemat koji ima puno novatarija, a ima i neke hajrata, jeste li spremni jeste li spremni da saburate za ovu vjeru? Recite. Jeste li spremni da nas saburavate? Jeste li spremni da morabiti budete? To je uvertira pred još gore od toga u veće narive. Jeste li spremni da bogobojazni budete? Dali ste zavijet? dali ste beju? Allahu tabaraka wa ta'ala. Akulu qawli hada wa stavfila li olekom fa stavfiruhu. Innehu humor gafuru rahim. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بارك الله فيك أقصى يا نور العين ياسين يا مرسيها سفينة الجهاد البن بانيها وين وين قضيناها راحت بغمضة عين يا محلى ذكراها وين أيامنا وين وين قضيناها راحت بغمضة عين يا محلى ذكراها أبكي على الأحباب دمي على الخدين والله يا أصحاب أيامكم أنساها أبكي على الأحباب دمعي على الخدين والله يا أصحاب أيامكم أنساها أبكي على الأحباب دمعي على الخدين والله يا أصحاب أيامكم أنساها وإلي أملاوين وين قضيناها راحت بغمضة عين يا محلى ذكراها لنا وين وين قضيناها راحت بغمضة عين يا محلى ذكرى بغمضة عين يا محلى ذكراها وين أيامنا وين وين قضيناها راحت بغمضة عين يا محلى ذكراها برمضة عين يا محلى ذكراها أقصى يا نور العين ياسين يا مرسيها سفينة الجهاد البنبانيها بانيها أقصى يا نور العين